Sisigiyakin na kabano Mabilis lang parang kinatana Sa kabila tala para walang kasama Alam ko na mga mo nang abala Alam ko naman na gusto mo na matama Mga sinasabi pag ako lang ang kasama Mga kwentuhan patungkol sa kama Tunan magkakalampungan na sa wakas Storya natin ay pwedeng palabas Malakit marahas Sawa na sa mga pabibing lalaki Gusto naman yung sakali malakas Ayaw nang ilabas Gusto nang iuwi Sana Kasang binulong sa akin ngayong gabi Sige ngayon ka magsasasalita Ano na, hiling mo makipag-asalan sa akin Ngayon pinagod ka na nanahimik ka Dati na nanaginip na kapiling ka ngayon Kasama ka magpainit ng katawan Talaga naman, mga kagata ng labi Ayaw mo pa kawalan, bakit di ka magsalita Ano na, hiling mo makipag-asalan sa akin Ngayon pinagod ka na nanahimik ka Dati na nanaginip na kapiling ka ngayon makapagpainit ng katawan Talaga naman, mga kagkata ng labing Ayaw mong pakawalan tumakulit at bababa ako Napaka-natural ng naman mo, walang alak to Katawang ko'y dagdag na ng mga kamot mo Nilaglag na mga suot sa sahig Mamaya na tayo ulit pumain Mamaya na bumalik sa realidad Hayaan mong isama kita na lumipat Ang ina lumiliyap Ang mga katawan natin masyado mataas ang temperatura Pag tayong dalawa lang walang teka-teka na muna Natutuwa makita ulit parang pera na luma Alam ang gusto mo na parang malupit na manguhulam Makulit sa makunan Di na makakahindi pag gumaling sa lalamunan sa liigis pag Di ka pa ready lang kung pakibida pa Sige ngayon ka magsalita Ano na Hiling mong makipag sa akin Ngayon pinagod ka na nanahimik ka Dati na nanaginip na kapiling ka Ngayon kasama ka magpainit ng katawan Talaga naman mga kagata ng labi Ayaw mo pa kawalan Bakit di ka magsalita Ano na Hiling mong makipag sa akin Ngayon pinagod ka na nanahimik ka Dati na nanaginip na kapiling ka Ngayon kasama ka magpainit ng katawan Talaga naman